Nilqakom lura għal sija oħra tal-programm fil-fond tal-aħbar kif edna fl-introduzzjoni għanna żewġ temi oħra li kienu fl-aħbarijiet tul din il-ġimgħa u se naqsmu is-sija li ġejja bejnietom. Fl-ewwel nofsiegħa għandna lill-Onorevoli Carm Mifsud Bonnici u fit-tieni parti Father Savio Vella biex nitkellmu dwar proġett tas-Salesjani. Mela, Onorevoli Carm Mifsud Bonnici, grazzi ħafna illi tinsab magħna dalodu għaliex naf li kont impenjat ukoll u bqajt ġej hawnhekk biex tkun tista' tkun magħna għal din in-nofsiegħa. Grazzi intom. Mela, kulħadd jaf x'ġara, Sa 17 il-ġurnata ilu inti kont il-Ministru tal-Intern u xtaqt qabel xejn nibda billi nikwota xi ħaġa li rajt rajt fil-kitbiet. Father Joe Borg irrefera għal mod dinjitus kif inti imxejt il-prudenza li wrejt minkejja l-uġieħ mingħajr l-ebda vendikazzjoni jgħid li dawn huma il-karatteristiċi vera ta' politiku ispirat mill-prinċipji demokratiċi Kristjani. Imbagħad rapporti fil-gazzetti differenti ddeskrivewk bħala persuna b'valuri sodi, leali, kompetenti u professjonali. Xi tgħid dwar dan? L-ewwel nett nirringrazzja li dawn is-sinjuri ehm, ta' dawn tal-li kitbu b'dal mod dwari esternament u illi ovvjament eh, kelli ħafna nies illi mort fej mort esprimew sentimenti simili għal dak li deru eh, fil-gazzetti u ta' da jina ninsab verament eh, grat li l-poplu Malti E, mu nemmen dejjem iktar li l-poplu Malti ifittex li kollu nis fil-politika li huma nis onesti, nis tal-affari tagħhom u nis li jipprovaw jagħtu lura lil proxmu ta' dak il-fiduċja li l-proxmu jkun tom f'elezzjoni ġenerali. Inti zammejt il-kwiet, kienet impressjonanti li fl-ebda situazzjoni ma rajnik tipprova tiddefendi ruħek, tolli neħnek, tajt xi ħaġa ta' rabja fil-pubbliku l għaliex anke min konna fil-medja janalizza wiċċek ikun qiegħed attent għal dak li se tajtu se tagħmel xejn. Zammejt il-kwiet. Għax meta titlef ehm, il-kalma, mbagħad tispiċċa biex ma taddix il-messaġġ tajjeb. Jien dejjem nemmen illi n-nies jisimgħu ħafna vuċijiet, però jagħtu attenzjoni partikolari meta l-vuċi li tkun qed tinstema' fis-soċjetà tkun vuċi li twassal l-affarijiet bis-sens u bis-sustanza. U jiena ipprovajt li kemm dont Ministru li nagħmel dil-ħaġa. U għandi s-sodisfazzjoni llum illi wara d-dibattitu ta' 27 sija fil-Parlament flok ħriġt Ehm, b'nies jaħsbu li jiena ma kontx ministru tajjeb u li ma milx l-affarijiet tiegħi tajba, minn flok sibt li n-nies apprezzaw dak kollu li għamilt u anzi illi n-nies jafu illi bniedem għandu jitkellem fil-mument opportun. U meta jitkellem fil-mument opportun, in-nies jisimgħuh. Dak li ġara, xejta barra minn hawn in-nies jagħtu attenzjoni għal mument meta għandhom jagħtu l-attenzjoni, qatt ma ninsa darba mort il-bank u kien hemm sinjura u qaltli inti lbieraħ tkellimt fuq it-television, qaltilha iva. Qaltilha bħal ħaddieħor, qaltli le, qaltli mhux bħal ħaddieħor, qaltli għax meta titkellem inti ma naqilbulux noqogħdu nisimgħuk għax inti tipprova twassal messaġġ. U allura n-nies jagħmlu differenza, mhux kemm tidher importanti imma x'messaġġ tibgħat. U naħseb illi l-esperjenza tiegħi uriet b'mod mill-iktar ċar Illi l-poplu Malti huwa poplu attent, jaf l-affarijiet tiegħu, mill-kwiet ta' daru janalizza l-affarijiet u jagħti pis lil dak kollu li ngħidu. Kull kelma li aħna ngħidu l-politiċi, jiena ngħid li n-nies jibqgħu jiftakruh u jibqgħu jżommuh Kif l-esperjenza turik? Mela, jekk tixtiqu tikkummentaw tistaqsu xi ħaġa diġà daħlu t-telefonati 21246714715 magħna l-Onorevoli Karmi Psud Bonnici. Lodwa tajba RTK. Hello? Qed nisimgħu Lodwa tajba. Iva, bonġu. Mela, number one. Nixtieq nirringrazzja mill-fond ta' qalbi lill-Ministru sewwa, Mr. Bonnici, għall-ġid li għamel pajjiż mod speċjali u l-liġijiet tajba u għar-refuġjati, u għall-mod kalm li ħa li rriżenja, eċċetera. Jiena ċert mija fil-mija li bniedem bħal dak ħaqqu ħaqqu Li jkollu ministeru ieħor mill-aktar fis. Aħna nies bħal daw irridu fil-Parlament. Ma rridux nies bi mneħerhom imxammar u la la fl-Oppożizzjoni u lanqas membri parlamentari. Diżgrazzjatament għandna minnhom dal-kwalità ta' nies. Dak eżempju ħaj. Hu u l-Papa tiegħu li kan li tant ħadmu għal Malta nawguralu li ma jdunx ma jkollu ministeru u nitolbu għalih. Thank you. Grazzi. L-odwa tajba RTK. Hello, nsemmilkom. Bonġu, għet nisimaw. Iva? Għanajdlek, eh, nishtiq għaddi kommentu, bolveri. Rispettalment naqmex politikalment ma' gvern jew ma' ministru kif il-mod kif imexxi, ma' dak ta' siħor, all right? Waddiri jena l-INF u għazet, waddiri l-lum floater, all right? Pero għal mandiġ dubju mill-integrità tal-ex ministru, fimni, kot naraħ l-isptar jitħol jitlom biex il-kas ta' ma' U darba ħa nistaqsi mistoqsija. Xi xahar ilu jixjaw ftit ġimgħat ilu ma nafx kemm eżatt. Fuq programm ta' One Television qed nagħmilha pubblika di għax importanti. Dawn ikunu rekordjati jista' jfittixhom l-eks ministru. Kien hemm programm u kien hemm eh, eh, is-sur Ħustur Ġew Grima, Godfrey Grima fil-programm. Dar dar smajtu jien bidnejja. U għallu għallu hemm nis serju hemm nis ninqas serje, tifimni. U għallu għamna nisemmi li wieħed li hu serju. Għabes Godfrey Grima, għallu jena fl-opinjoni tiegħi ka l-onorevoli, dak iżmin kien onorevoli, għallu Dr. Karm Miktub Bonnici. Għadi dela pubblikament ħuġo Grima fuq stazzjon politiku, għarrajt? Għadi damna kontradizzjonijiet il-mod kif kien għara janaw. Irrispettavament għana biex miegħu politikalment, imma dekkat opinjoni, għarrajt? Pero fu motiv u l-prinċipju naħseb li Dr. Karm Miktub Bonnici Huwa wieħed mill-iktar nies serji, serji anke fl-integrità tiegħu. Alright, li hemm fil-Parlament kollu, da mhux fil-Gvern da. Dak dak li nixtieq ngħid. Grazzi. Lodwa tajba RTK. Hello, Mr. Milkon. Għajdinna t-nisimaw, bonġ. U nsellem jena u l-Dr. Kamil Subbonici. Grazzi. Jina nemmen li dejjem għamil il-xol tijaw sew, u ma nqodx impallaw fil-vojt, dejjem nemmen li għamil il-xol tijaw sew, pero jena naħseb u koll li Dr. Eh, il-Prim Ministru nifsu Ta ħafna iktar milli jiflaħ, speċjalment the leader of the house. Issa, Dr. Bonici, jien nixtieq nitkellem xi ħaġa fuq il-klandestini li inti kont responsabbli minnu. Iva. Inti fuq dal-punt eh, stajt tagħmel iktar biex eh, ma nintlewx b'dal-mod niftakar qabel ma tħanna fil-Komunità Ewropea kien hemm nota tajt li nistgħu neħdu so much Imma jiena naħseb li jista' ġejna over bin-nies li għandna u l-klandestini. Xtaq tagħmel iktar fuq din biċċa xogħol naf li ħdimt fuqha ħdimt fuqha sew, imma xtaq tagħmel iktar biex aħna kif dejjem nirrepetu għalla ħares niġu eh, ċira wixta jew xi ħaġa hekk hawn Malta nsemmilkom. Tixtieq tikkummenta fuq telefonati u nieħdu gruppi ieħor iva, wara. Nirringrazzja għad telefonati għall-aħħar telefonata. Ovvjament fuq da settur hemm dejjem ħafna xogħol xi jsir. Ma nallarmawx ruħna però, ġifieri mawx fil-pajjiż l-ammont ta' nies li wieħed jimmaġina illi għandna ta' persuni barranin. Pajjiżna ġab ħafna rispett barra minn pajjiżna u anki fl-Ewropa mill-mod tajjeb ta' kif ġib ruħu ma' dawn il-persuni. Irrid ngħid li fil-bidu ta' dis-sena Konna all-time record ta' persuni illi kienu qegħdin fiċ-ċentru ta' detenzjoni u fiċ-ċentru miftuħa. Dawn il-persuni mal-ewwel opportunità tagħhom jipprovaw imorru f'pajjiżi oħrajn u aħna dawk li ma ħaqqhomx status nibatuhom lura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Malta kienet strumentali biex sitt mitruħ marru fl-Ewropa f'programm illi fihom dawn il-familji ingħataw futur kompletament differenti minn dak li kellhom f'pajjiżhom. U rnexxinna wkoll nieħdu kwantità kbira ta' nies madwar elf lejn l-Istati Uniti. Da huwa parti mill-proċess nisrani, mill-proċess ta' ħniena, mill-proċess li pajjiżna għandu jagħmel lejn dawn il-persuni. Ma naqogħdux nibżgħu minnhom dawn il-persuni Dawk li ħaqqhom għajnuna għandna nagħtuhulhom għax alla ħares qatt konna aħna involuti u dawk li ma ħaqqhomx għandna nassistuhom biex nibatuhom lura lejn il-pajjiż tal-oriġni. Però kjoġbok ma nallarmawx ruħna il-pajjiż tagħna għandu numru ta' nies però m'għandux invażjoni. Meta tqabbel il-Ministeru li kont mexxi inti u ministeri oħrajn, inti inti għadek kif spjegajt aktar kmini il-fatt li inti taħdem fil-kwiet għax anke l-fatt dwar l-immigrazzjoni qisu mhix xi ħaġa li tista' jinnaf tagħmel open day, tagħmel attività biex in-nies japprezzaw aktar ix-xogħol li qed tagħmel. Kemm kienet diffiċli din il-ħaġa li inti kont qed mexxi ministeru li ma stajtx tippromovih bħal affarijiet oħra bħal jinnaf infetaħ ġnien, infetaħ post. Ara, żewġ affarijiet Naħseb illi ħadd fid-dinja ma jippretendi minn Ministru li jkun tal-Immigrazzjoni, tal-Intern u tal-Ġustizzja li jidher il-ħin kollu fuq it-television. Jekk jagħmel hekk, in-nies jibdew jiddubitaw jekk kemm-il darba x-xogħol li hu involut f'da s-settur hux qed isir tajjeb jew le. It-tieni ħaġa, dan huwa settur li fih irid isir bilfors ħafna xogħol fil-kwiet Ta' kif tista' inti toħroġ u tgħid iva, il-pulizija qed jagħmlu pjan biex jaqbdu ċertu nies li qed jittraffikaw id-droga f'ċertu post. Tista' tagħmilha dil ħaġa? Le. Daqshekk ieħor ma tistax toqgħod tagħti pubbliċità lil affarijiet li huma parti mill-sigurtà tal-Istat. U allura kull ministru li jista' jagħmel huwa jersaq qudiem biex jagħti r-riżultati li jiena kont nagħmel. Jersaq il qudiem biex jgħid x'liġijiet ġodda se jsiru biex ikun hemm pieni aħjar, biex ikun hemm deterrent aħjar, biex ikun hemm riabilitazzjoni aħjar tal-persuni li spiċċaw fil-faċilità. Però kemm jista' jkun irid joqgħod il-bot mill-lajn pubblika kontinwa li fih in-nies jibdew jitilfu l-kredibilità u jibdew jitilfu l-fiduċja għal dak li qed isir. Ovvjament, hija proċess il-kontra ta' dak li ssir illum fid-dinja moderna. Però ta' tikkonsidra li jien għaddejt minn dal-proċess kollu, li għaddejt minn dal-proċess politiku. Illum l-opinjoni tan-nies mhijiex kontra tiegħi, hija favur tiegħi, però hija favur tiegħi għax jaraw li jimxejt bil-prudenza u li rispettajt il-dikasteru li jiena kelli fuqu. U allura f'dak is-sens ngħid Jiena kont il-Ministru għal poplu Malti u l-poplu Malti apprezza dak li għamilt minajr ma kelli bżon dal-affarijiet li noqgħod nidher kuljum fuq it-television u l-nies fehmu li kien hemm bżonn li nikkonċentra fuq affarijiet oħrajn. Għanħidu iktar telefonati 212-247-212-246-715 l-odwa tajba RTK. Hello, nsalmilkom. Insalmu lilek, bonġa. Kirillu ħamlu. Għana l-ektor, jena b'kull rispett li. Għana li għalunna, xek li l-parlament huwa mamur il-rappresentanti tal-poplu. Iġivi il-parlament jippreżenta l-poplu. Issa ma nistax nru daqqana du Iva u daqqana du ma jippreżentax. Issa fil-kas tiegħek, l-arbot ittieħed kontrik. Ma tistax tgħid li il-parlament, tista' tgħid ġifieri li l-poplu qiegħed kontrik. Ma inti mhux qed tgħid hekk, ġifieri qed tiflet il-parlament mill-poplu. Nirringrazzjak. Grazzi. Nuhu telefonat oħra, l-odwa tajba RTK. Buongiorno. Buongiorno, għet nisimawk. Fuq daw il-klandestini, l-immigrazzjoni illegali. Mhm. Meta tiġi lanċa, xi ħaddi anka jekk hu stess ikun immigrant illegali, da xi ħadd ikun inkarigat mill-lanċa, mit-tmun, mill-outboard. Jien nixtieq inkun nafdi. Da li jkun inkarigat jiġi pprotestat għal xi ħaġa illegali li għamel illi qiegħed jipperikola mhux ħajtu biss imma ħajjit ħadd ieħor. Għax aħna jekk toħroġ eh, blanċa għaw Malta u ma jkollok ngħidu aħna xi ħaġa illi mhix skont il-liġi marittima, għandek multa. Jiena nammetti li daw qegħdin jaħarbu mill-għawġ. Imma hemm għawġ ikbar meta hemm xi ħaqqijiet jissugralhom ħajjithom u ħajtu wkoll. Daw jingħataw xi ħaġa imqart beżbiża biex ħadd ieħor jgħid isma' min hu inkarigat mil-lanċa meta jasal Malta u min ikun inkarigat jingħata beżviża. Di s'issa għadna qatt ma ingħatajt risposta fuqha jiena. Grazzi. Mela nieħu telefonat oħra nkun nistgħu mela, naqtu għan f'daqqa. L-odwa tajba RTK. Hello, eh, għana mal mistoqsija għan l-linkja ħaġa ma qed jgħid is-senjur. Mhm. Eh, L-ex Ministru Dr. Mr. Carmen Bonici, please. Mela eh, dot, Jien biex imur eh, vapur cruise, rad minn Malta, irrid il-passaport, imur nagħmel affarijiet kollha neċessarji biex imur pajjiż ieħor. Issa dawna palma għadjaj ma nafx eżatt, ma fimtix ta' wet għadjaj. Pero eh, dawn in-nies li jiġu, issa ma nafx ikunu illegali jew minn kella da. Daw għandhom dritt jitfu f'pajjiż mingħajr mingħajr dokumenti daw. Għax ġej dik il-mistoqsija li jisaqsu n-nies ma' ġenerali. Dak kif naqbad jiena naqbad dajsa u nitla' pereżempju l-Italja. Mingħajr karti mingħajr xejn. Dawk suppost jibgħatuna lura lili. Dak il-mistoqsija, għax aħna rridu passaport biex imorru flusu kullimkien u fl-Ewropa. Ok, fimnik. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel ħaġa wieħed irid iżomm eh, f'moħħu illi dawn il-persuni li jiġu ma jiġux b'dajjes eh, organizzati. Ħafna drabi aħna nsibu illi dawn il-persuni ikunu qegħdin jaqsmu kull wieħed parti mill-vjaġġ, jiġifieri dawn ma jkollhomx kaptan, ma jkollhomx persuna inkarigata li tkun taf id-distanza bejn Malta u l-affarijiet kollha li hemm bżonn. Dawn iqdhom fuq dajsa, juruhom mappa żgħira, jaħsbu li d-distanza bejn il-Libja u Malta hija verament żgħira. Fir-realtà aħna nsibu jew eh, il-pulizija ssib fl-investigazzjoni illi ma jkunx hemm persuna waħda nkarigata, imma li kull persuna titla' u tieħu over fid-dajsa daqqa jkun hemm wieħed qed isuq daqqa jkun hemm ieħor. Ma tridx ħafna abbiltà għax ħafna drabi da jkun outboard u dal-outboard inti ddawru skont id-direzzjoni li inti tkun trid tieħu kull ma trid boxla u mbagħad issegwi it-triq il fuq. Għal rigward id-domanda ta' dak il-tielet eh, persuna li ċempel, dawn inti tkun tista' tibgħat lura persuni li tkun taf l-identità tagħhom u jkollok id-dokumenti tal-identifikazzjoni tagħhom. Skont il-liġi internazzjonali, persuni li jkunu qegħdin jerqu madwar l-ibħrit ta' Malta ma tistax tgħidilhom isma' jien biex insalvak l-ewwel irid nara d-dokument tiegħek, irid nara min inti, u mbagħad irid nara jekk kemm il-darba hemmx post f'pajjiżi jew le, Imma inti għandek id-dmir li mill-ewwel taqbad u ssalvhom. Alla ħares qatt aħna nkunu nies qalbna tant ibsa li naraw xi ħadd qiegħed jereq u ngħidulu isma' inti għandek flus, isma' inti min inti, inti min bagħtek, mela m'għandikx daw mela kompli jereq, mut. Alla ħares qatt kellna nieħdu dil-linja. Skont il-liġi internazzjonali li Malta fortunatament hija parti minnhom, dawn in-nies għandhom jiġu salvati. Il-maġġoranza kbira ta' dawn in-nies jiġu salvati u jinġiebu hawn Malta. Meta jinġiebu hawn Malta, wieħed jibda jagħmel il-proċess ta' identifikazzjoni ta' dawn in-nies. Jekk humiex nies li qed jaħirbu minn pajjiżhom għax hemm gwerra ċivili, jekk humiex persegwitati huma stess u allura ħaqqhom protezzjoni. Jew inkella humiex nies li qed ifittxu li jsibu dinja ekonomika aħjar. Dawk nibatuhom lura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Ma tistax inti, xi ħadd illi ġie hawn Malta illegalment f'dawn iċ-ċirkostanzi mingħajr ebda forma ta' dokument ta' identifikazzjoni, tibagħtu lura lejn xi pajjiż illi hu min hu. Jekk aħna jkollna xi ħadd li ġie b'dokument ta' identifikazzjoni, ġifieri passaport, u fejn hu fid-dinja, fl-iktar post remot fid-dinja, jintbagħat lura. Kull sena il-pulizija tibgħat lura kwantità kbira ta' nies li jiġu hawn Malta li jkollhom passaport u li jintbat li jintbatu lura lejn il-pajjiż tal-oriġini. L-ewwel semmiħ għalli inti kif qed tgħid li l-poplu huwa differenti parlament. Jiena nitkellem mill-fatti u nitkellem minn dak li mmiss miegħu ta' kuljum. Jiena ta' kuljum immiss ma' kwantità kbira ta' nies miż-żewġ naħat tax-xenarju politiku illi jsibuni u jagħmluli kuraġġ u jgħiduli illi ġol-Parlament ma jmissux sar dak li sar. Għalhekk jiena nagħmel differenza bej il-Parlament u l-poplu u di differenza dejjem għamilta jiena meta saqsewni domandi jiena dejjem met il-ġudizzju finali huwa tal-poplu mhux tal-Parlament għax jiena kont diġà naf illi fil-Parlament hemm 35 persuna li huma deċiżi li jivvutaw kontra tiegħi ngħid x'ngħid nagħmel x'nagħmel. Allura għamilt di distinzjoni u meta tmur barra man-nies Sal-ġurnata tal-lum għada tista' jkun li tinbidel, imma sal-ġurnata tal-lum li f'nies issib illi jgħidu li, li fil-Parlament ma kellux isir dak il-vot u li dak il-vot huma jiddessassoċaw ruħom minnu, jiġifieri jgħidu ma naqblux miegħu għalhekk għamilt differenza bej il-Parlament u l-poplu. F'di ċirkostanza irrid nirreġistra b'mod mill-iktar ċar illi sfortunatament il-Parlament ma rrappreżentax l-opinjoni pubblika fil-vot illi hu għamel fil-konfront tiegħi. Minkejja dak kollu li seħħ, inti fl-intervista li tajt ftit tal-jiem ilu qatt illi tħoss li inti l-politiku veru li tipprova tispira lil ġenerazzjoni żagħżugħa biex tkun ta' servizz għal pajjiż. Minkejja dak li ġara, tħoss li għandek tibqa' tagħmilha din u x'inhuma l-kwalitajiet ta' politiku ta' veru? il-kwalitajiet ta' politiku ta' vera huwa li kwalunkwe ċirkostanza li jsib lilu nnifsu fih irid jimxi skont il-valuri li għandu ġo fih. Kuljum, kull persuna umana għandha eżami quddiemha, għandha sfida jekk trid quddiemha, skont il-valuri li jitħaddan trid tersaq lejhom. Jiena nħaddan dan il-valuri demokratiċi nsara. Skont dawn il-valuri inħoss li kkomportajt ruħi tajjeb illi ma milx ħmerijiet li bqajt inżomm rasi għolja mal-poplu u bqajt miftuħ għall-poplu li jsaqsini xi saqsini jiena nagħti rendikont tiegħu. U allura f'din id-direzzjoni li jiena esprimejt ruħi jisma' jiena vera ġejt attakkat, però volja ġejt attakkat il-poplu ma ħadix kontra tiegħi. Il-poplu anzi Qiegħed isostnini f'dak kollu li jien għamilt. U għalhekk jiena qed tisma' dan hu l-mod tajjeb ta' kif politiku jersaq lej l-affarijiet. Ġifieri ma jibżax mill-isfidi u ma jibżax milli jibqa' jżomm il-prinċipji tiegħu avolja hemm il-konsegwenzi biex ngħidu hekk politiċi li jista' jitlef il-pożizzjoni tiegħu. Illum il-ġurnata naħseb li l-poplu japprezza ferm iktar minn qatt qabel li jkollu nies fil-Parlament li jżommu l-idejat tagħhom, li jżommu l-valuri tagħhom u li jżommu l-prinċipji tagħhom. Nista' ma naqbilx ma' ħadd ieħor, ħadd ieħor jista' ma jaqbilx miegħi, però jaf li dak li qed ngħid jien qed ngħidu ġenwinament u għax għandi ideoloġija politika, ideoloġija ċara, illi fuqha għandi nimxi. Qatt ma ħbejta min-nies, kull nar taħat jiena nikteb fil-gazzetti, kull nar taħat jiena nesprimi l-opinjonijiet tiegħi biex min qed jivvotali mid-dar għandu bil-miktub x'naħseb ma naħsibx. Illum għandek l-istrument modern tal-blog, għandi l-blog tiegħi wkoll biex kull min irid imur jara x'ktibt qabel jista' jmur jarah. Jiena mort trasparenza qudiem il-poplu ma tħaqx bil-poplu meta tlabtom il-vot biex niġi elett fil-Parlament. U allura f'did dimensjoni, f'did direzzjoni, jiena rrid nibqa' lineari mal-prinċipji tiegħi. Jew jiena bniedem ta' prinċipju, jew mienix. Jiena nħoss li bej il-prinċipju kwalunkwe ħaġa oħra, il-prinċipju jirbaħ. Qabel tħallina naqra lek ehm, xi SMSs illi, illi daħlu, waħda tajt You're a great man and a real gentleman, SMS oħra Dr. Karm grazzi ta' kull ma għamilt fil-gvern u il-partit aħna warajk, tiffirma Maria mill-Qrendi u SMS oħra naqbel perfettament ma' Father Joe Borg li ftaħna billi jedna li fil-kitba tiegħu irrefera għal eh, prinċipji li mxejt bihom inti. E, eh, Dil SMS tkompli tajt grazzi li servejt b'tanta għal il-Ministeru tal-Ġustizzja. Dr. Karmi Fsud Bonici napprezza li kont magħna għal dal-ftit ħin u nawgurawlek il-ħidma tajba. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna.